كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prošli, odnosno halalde, pretprošle srijede na našem zadnjem druženju završavali 145. godinu, između ostalog, ono što je ostalo da se kaže jeste ko, koje ili koji su znameniti ljudi, poznati ljudi te godine e, preselili na onaj svijet. Između njih smo spomenuli da je velik broj iz kuće Abdullaha ibn Hasana, Hasana njegov sin Muhammed i sin Ibrahim, zbog svog protivljenja, protivljenja Ebu Džafra al Mansuru su bili ubijeni. Zatim Hasan ibn Hasan radilo se o sulali ili o lancu iz porodice Allaha poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Također, Abu Muhammed Taymi al Basri i Rađiz Ibn Rađiz, svaki od njih je, kaže, imao svoj divan, ljudi koji se posvećivali arapskom jeziku i niko sa njima nije mogao uporediti njihom vremenu poznavanja arapskog jezika. Također, Abdullah ibn Mukfa, autor Al Mufawaha, kaže, prihvatio islam e, ispred Isa ibn Alija, Amidžet Sefa Hajmensura, bio je njegov pisar, zatim je pisao pisma, dopise i tako dalje, ali je bio optužen za herezu. On je napisao knjigu u Adumne, a kaže se da je on je prepisao uh, Ibn Ketirovit kaže iz međusijskog, to jeste iz perzijskog jezika na arapski jezik. El Mehdi kaže nema ni jedne knjige hereze, odmetništva, dakle rideta, otpadništva, kao što je Adaneja, onaj, njena osnova u knjigi od Ibn Mukfa. Zatim, sa, zajedno sa njim se u tu vrstu svrstavaju Mutija ibn Jas, Jahja ibn Zijad. Zbog kufrijata i onoga u čega su oni vjerovali, a o Jahja ibn Zijad smo prije govorili. Kaže, Ibn Kathir zaboravio da spomene Džahiza, jer on je kaže, četvrti u njihovom redu od Zindika. Ibn Mukfa je bio ubijen od strane Sufjana Ibn Muavi, Ibn Jezida, Ibn Muhaleva, Ibn Abi Sofre, namjesnika Basre, zato što je počesto uh, ovaj Ibn Mukfa vrijeđao njega, vrijeđao njegovu porodcu, vrijeđao mu majku. Nazvi, nazivao ga čak što više Ibn El Muallim. Kaže se za njega da je imao veliki nos i kada bi ušao kod njega rekao bi Esselamu alaikuma ala. Dakle, izigravao se sa njim, nije htio nazvati selam kao što se naziva ona onaj muslimanima. Kada je Sufjan ibn Muavije jednom prilikom je rekao e, nikad se nisam ražalostio kad sam prešutio. Pa mu je ovaj Ibn Mukfea rekao, istinu si rekao, najbolje ti kada šutiš da nikad ništa ne pričaš. Sve se to dakle, sastavilo i onog trenutka kad se Mansur naljutio na Ibn Mukfeo, napisao je svom namjesniku Sufjanu Ibn Muaviji da ga ubije, kaže pa je naložio vatru, stavio veliki vrč il kazan. I onda sjeku mu komad po komad mesa i bacu u vatru. Dokle god je ovaj mogu da trpi, da gleda, dakle udove mu sjeku i onaj tijelo i bacu unutra i bario pred njim, dok ovaj nije prepuku. Bila su opasna vremena. Ove godine, to je 145. Turkmenu se e, usprotivili ponovo muslimanima, e, ušli su u jedan dio Jermenije, i ubili su broj, veliki broj muslimana. Što se tiče 145. godine, to je jedin kraj. Zatim je nastala 146. godina. Ove godine je završen takozvana grad Selam. Na koji se grad misli? Na Bagdad. Kaže, Mensur je naselio ovaj grad u mjesecu Seferu, iste ove godine, 146. godine, a prije toga je bio je u Hašemiji, u Kufi. Pa sjećate se događaja šta se desilo u Kufi, da su ljudi provalili, ona onaj unutar Rwandije, ona sekta koji su tavafili, haridžije i tako dalje, provali su njegovu palaču i on je zbog toga što je doživio u Kufi, nije htio da doživi jer je izašao, sjećate se kako je izašao bez, onaj, bez jahalce, pješke, okupljao vojsko, nije mogu da okupi dok se nisu organizovali muslimani, spriječili onaj svruće halife, iako su Rwandije tvrdile za njega šta? Da je ne uzbila njihovo božanstvo, tavafili su oko njegove palače i tako dalje tako dalje. Kaže Ibn Kathir, zbog svih tih događaja on se odlučio da sagradi uh, onaj mjesto po imenu Medinetu Selam. Spominje Ibn Kathir već malo kasnije ćemo govoriti o tome od čega je dobilo ime. Onaj, kaže se za Mansura da je došao između Tigrisa i Eufrata da je boravio jednu noć na tom mjestu i odlučio se da tu sagradi grad. Kaže iz razloga što nije bilo prašine, nije bilo vlage, nije bilo neugodnih mirisa, nije bilo magli, nije bilo dima, nego je bio lijep zrak, fin povjetarac, bez osjećaja neke velike toplote. Pa onda Ebu Džafer rekao da hoće na tom mjestu da sagradi grad i naredio svojim podanicima, slugama, da mu nastaju sokake i puteve kako bi izgledao. Pa su oni nastale, oni kad je šetao njima hodao, a ništa još nije sagrađeno. Nema još građevini. Kaže, pa mu se svidlo kako bi to izgledalo, pa je pozvao sa svih strana islamske države graditelje, inženjere i oko njega se okupilo, kaže, hiljade građevinara, odnosno ljudi koji bradili na onaj gradnju ovog grada. Prvi čerpić ili prvu ciglu je postavio on svojom rukom i rekao bismillahi walhamdulillahi walardu lillahi urithu hamen ješao min ibadih walakibetu lal zatim je rekao zidajte onaj pod Allahovim brečetom Zatim je naredio da se Bagdad sagradi okrugle boje, halalte, oblika okruglog oblika, da budu zidne okrugle. Temelji su bili široki temelji i donji dio građene bio širok 25 metara, a gornji završni dio 10 metara, to jeste vanjske zidine. Zatim je na svakoj strani postavio govori se o i zapadne strane, postavio je osam vrata sa strane Beranija, zatim sa strane Giovanija, isto tako. Zatim je naredio da zidine budu malo krive. Neki kažu da je i zbog toga se onaj Bagdad nazivao Zevra, zbog toga tih krivina, a neki kažu da se to desilo zaradi Tigrisa, jer Tigris je bio sam po sebi kriv, pa su pratili Tigris i izbjegavali njegove krivine. Sagradio je svoju palaču u sred Bagdada i tvrdio je da je to uradio zato da bude svakom na istoj udaljenosti, a onda se e, u sklopu njegove palače sagradila velika džamija. Zatim, je, zatim se kaže ono što se prenosi za prije jeste da je to, tu mjesto kible odredio Hadžar ibn Arta ibn Džarir kaže kibla u Bagdadu je bila m, e, napravljena sa greškom, dakle nije je pravac bio pravo prema Mekke. Kaže nego je bila pomjerena nešto prema Basri. Zatim je rekao također da je džamija u Rasafi, a mi ćemo kasnije govoriti da je sagradio Rasafu, a, ona, da je džamija u Rasafi mnogo bila bliža ili bolje je bio pravac prema Kibli nek što je to bila ona je džamija u Bagdadu. Ibn Đarir prenosio Suleiman ibn Đalda da je Mensur uh, u tom vremenu pozvao Ebu Hanifu Nuamana ibn Thabita rahmehullahu ta'ala i htio da ga postavi za kadiju, pa je on odbio i onaj sprotivio se, pa je meni su rekao tako me Allaha bit ćeš kadija, a Ebu Hanife kaj tako me Allaha neću. Pa ga je Mensur htio da onaj ponizi, naredio je da radi uh, ove poslove kao i ostali ljudi, pa je bio određen Ebu Hanife da pravi čerpići to je da pravi one blokove od čerpića. Prenosi Hajsem ibn Adi da je Mensur ponudio Ebu Hanifi Hadiluk i slučajeve u kojima se čini nepravda među ljudima, pa je Ebu Hanife se zakljio da neće uzeti tu, taj posao na sebe, a onda im je bilo naređeno da radi sa ostalim onaj, muslimanima, to jeste građevinarima. Khalid ibn Bermek je navodno bio savjetnik od Mensura, na koji način kako da sagradi Bagdad. A onda je Mensur upitao ostale emire, dakle plemiće, da li da iz Medajna u Bagdad prenese bijeli kamen. Pa su mu rekli, nemoj, to je svjetsko čudo, Jer tamo ima, kaže Musala, Emirul Muminin Ali ibn Abi Taliba, pa se on, kaže, suprostavio i odlučio da prenese bijelu kamenje iz Idine, iz Medajna, ali kad je shvatio da će prenošenje više koštat nego sama građevina. Pa, na primjer, imate prijevoz 100 maraka, a građevina košta 30 maraka. Kad je skontro da će ovo koštat mnogo više, odustao je od toga onaj prije nego što je i realizuo bilo šta od toga. Kaže se također za Hadžaža da je prenosio kamen E, iz grada koji je sagradio Suleiman ibn Dawud, a džine su mu pravili vrata na tome gradu i ogromno kamenje, a onda se ponovo Ibn Ketir vraća na priču onaj o e, Bagdadu pa kaže da je Bagdad, odnosno da je plan Bagdada bio takav da su ljudima bile dostupne tržnice, i da su tržnice, odnosno ljudi na tržnicama proizvodili previše buke i glasova, pa su neki od kršćanskih monaha, odnosno kardinala se pobunili, odnosno rekli su koji su putovali da ne dolikuje halifno i palač da bude na takvom mjestu da mu neko smeta, pa je onda kaže naredio da se tržnica izbaci, odnosno da se udalje daleko od njegove palače, a nakon toga se prošire putevi u širini 20 metara. Od Isa ibn Mensura se prenosi da je našao u riznicama od Mensura u nekim knjigama kako je potrošio, meni je odbilo skroz malo, ali ja, ja samo prenosim cifre, kaže da je potrošio 4 miliona 883 hiljada dirhema, a u drugoj, onaj, u drugoj predaji kaže da je potrošio 18 miliona dirhema gradeći ovaj grad, što je za njiha i kako smo već prijemali različitim predajama šta je značio milion onaj, njihovo vrijeme, to nije ništa. Zatim Ibn Đarir kaže da je Mensur uskratio nekom od... Mensur je bio poznat po čemu? Po škrtost, bio škrt. Kaže, dogovorio je sa, nekim, za jednim od inženjera i onda mu je uskratio jedan dirhem. Pa je ovaj htio inženjer da se osvijeti radnicima. Pa oni koji su bili pod njegovom rukom, uskratio njima po dirhem, pa skupio se 15 dirhema za onaj jedan. Pa je Mensur ga, kaže, zatvorio u zatvor dok ne rekne gdje je, sakri, gdje je sakrio ti 15 dirhema i da ih vrati. Ali opet je morao vratiti Mensuru. El Hatib kaže da jednog dana Mensur sjedi u svojoj palači pa je čuo veliku buku, zatim opet buku iza buke i tako dalje, pa je rekao rabiji svome slugi, šta je ovo? Kaže, nekom je se krava otela iz klaonce, pa bježi po tržnicama i po ulicama. Kaže mu Rumi, ja je miral mu'minin, ovaj bizantijac kaže, ja je miral mu'minin, ti si, kaže, sagradio građevinu koju nije sagradio niko prije tebi. Imaš, kaže, tri greške, a spomenuo je ovdje više daleko je voda, dakle daleko su izvori od, od Bagdada, zatim su uh, tržnice blizu jedna druge smetaju ljudima, nema, ni, nema zelenila i nemaš, dakle, nemaš parkova ovaj, i daleko su ti izvori od zelenila. Dakle, nemaš ništa blizu, tu samo onaj kamen i beton. Kaže, na početku Mensur je pokazao, odnosno nije pokazao nikakvo interesovanje, da bi postoji na rediju, da se dovede voda, da se dovedu izvore, da se postave fontane, da se postave vrtovi i da se ona tržnice udalje daleko od naselja, odnosno da ne smetaju ljudima. Jakub ibn Sufjan kaže, Bagdad je završen 146. godine po Hidži, neki kažu da je to bilo 157. Allah najbolji zna. Prepustio je ovaj posao vedahu, pa je on, kaže, većinu posla preuzeo na sebe, posebno izgradnju džamije za namaz i za džumu, a onda je napravio za obične ljude još jednu džamiju da se ne bi, kaže, obična svjetina, svjetina ona je miješala sa njim i njegovom svitom. Nakon toga je ovaj grad preuzeo Hasan ibn Sehl, a onda nakon njega je prešao u vlasništvu, odnosno pod upravu Buran, Burana žene od Memuna, o tome će Mišala govoriti, pa je od njega nju zaprosio Muated, a neki kažu Muatemid, pa je ona spremila, kaže, grad, odgodila je onaj vjenčanje, E, sa njim, a onda naredila da se promijeni čitav grad, da se uljepša i tako dalje, da se postavi čim više svi, e, cvijeće, da se ona je promijeni e, sve što je bilo od kanine na prozorima, da se ulice očiste i pometu, a onda je iz ljubavi prema njemu poklonila mu čitav Bagdad, žensko krunu grada, dakle najistaknutiji dan istušeni dio grada je sagradio, kaže, na dijelu prema uh, Tigrisu, a oko nje je bilo mnogo kupola, mjesta, šadrvana, mejdana, to jeste trgova, lampi i onaj raštih kipova. Hatib govori onaj, o, o, onaj, o nekim tim svojstvima, pa kaže, da se ne može opisati koliko je bilo prostirke, dušejka, šadrvana, ljepote, onih e, samih parkova, nečega što bi, kaže, privuklo ljudima oči, a vidjet ćete šta je Ulema govorila o Bagdadu, ne samo ovi obični, onaj, tunjalčali i smrtnici. Suli kaže, prenosi se od Ahmeda ibn Tahira u njegovoj knjizi o Bagdadu, da je u Bagdadu bilo zasađeno na jednoj strani 53.000, a na drugoj 26.750 sadnica grejpa, grejpfut. Očito da su volili onaj grejpfut. E, u njemu je bilo 60.000 hamama, a svaki hamam je mogu, dakle najmanji hamam mogu da primi pet ljudi da se u njemu onaj kupaju. Zatim je naredio da svaki hamam ima pet džamija mežida, to su bili mali mežidi, gdje onaj se sagradilo 300.000 mežida. Svaki mežid, u svaki mežid je moglo da uđe pet ljudi. Imam uh, mujezin i dvojica ili trojica džematlija koji bi klanjali onaj sa njima namaz. Hafize Bubekir Bagdadi kaže nije se moglo sa Bagdadom odnosno nije se mogao ni jedan grad sa Bagdadom uporediti u njegovom vremenu zbog njegove veličanstvenosti, njegove ljepote i svega onoga sa čim je bio istaknut. Kaže da ne govorimo o putevima, o sokacima, o kućama, o ulicama, o mežidima, o hamamima, o hanovima, o lijepom zraku i čistoj hladnoj vodi, zatim o njenim parkovima i onaj, sjenama, to jeste hladovinama, Nije se moglo nigdje govoriti kao o bagdadskom ljetu i zimi. Ljeto niti je bilo toplo, a zima nije bila hladna. Nije se moglo govoriti ni o proljeću, ni o ljepoti jeseni, ni u jednom drugom gradu, samo o Bagdadu. Najviše što je se postiglo sa brojem stanovnika jeste bilo vrijeme, vrijeme Rešida, a zatim je onaj nakon Rešida e, Bagdad onaj, e, išao prema propasti. <clears throat> posebno u vrijeme Holakoa ibn Tolija ibn Džengiz Hana Turkmena, koji je poništio njegove zidine, ubio halifu, zatim porušio kuće, palače, ponizio uglednike, emire, odnosno prinčeve, zatim oduzio i metke, porobio žene i djevojke i djecu i odveo uh, u, svoje, u svoju vlast, odnosno počinio i sebi svojim vojnicima. Zatim, nakon što je Bagdad bio mjesto gdje se učio Kur'an, zamijenio se muzikom, zamijenio se istaknutim pjesnicima nakon Alima, nakon što je učen hadisa Laha poslanika sallallahu alaihi sallam, učena je filozofija Grka i tako dalje i tako dalje. Kada riječ o Bagdadu, za Bagdad se prenosi četiri različite predaje jedna je da se zove Bagdaz, druga da se zove Bagdan. Mislim da ćete zapaziti šta je ovdje čudno. U drugom, odnosno trećem rivajetu, Magdan i u četvrtoj predaji da je e, došlo od riječi dvije odvojene riječi Bag i Dan kaže Dan je vrt, a bag je bog. Bog ili idol. Kontate. Dakle, u našem jeziku riječ bog označava šta? Boga božanstvo. Sa mnom se mnogi neće složiti. Ja sam davno rekao da nije dozvoljeno koristiti riječ Bog. Za Allaha te barakve ta'ala da se kaže, a puno, dakle, naši čak i akademika, visoko obrazovanje, ljudi govori šta, Bog Đelešanu, Bog Đelevala, tako dalje. Ja sam tu uvijek govorio, nije dozvoljeno. Jer Allah te barek i ta'ala kaže, وَلِلَّهِ لَسْمَاُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا Allah ima lijepa imena, pa ga njima prizivajte. Od lijepih Allahovih imena, što mi znamo je 81 u Kur'anu i 18 u sunetu Allaha poslanik sa To sam, ovo sam priču spomenuo toliko puta. Dakle, 99 imena. A dokaz da Allah ima mnogo više jeste hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam i dove u kojima se uči i hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam šefatu kaže pa će me Allah džaršanuhu nadahnuti dovama i imenima koja dotad nisam znao. Ili kad se kaže gospodaru moj moliš Allah džaršanu dovi molim te tvojim veličanstvenim imenom ili imenima koja si spomenuo u svojoj knjizi ili izostavi u znanju kod sebe ili si podučio neka od svojih robova ili objavio nekom od svojih melejka da učiniš Kur'an proći naših prsa i tako dalje. Dakle, ovi, o, ova dova, odnosno predad Allahom posljednika sada sada i ovaj hadis o šefatu i tako dalje, ukazuje da Allah ima Đelšanu više imena nego što mi znamo. O svih tih imena, nigdje Allah te bar kevetala nije obznanio na, na, na zemlji da se zove kako? Bog. Čak što više, dakle, ova priča ide u prilog tome pa kaže Bog, odnosno halate Bag. Bag je naziv za kipove i dole, a kaže se da je jedno šeitanovih imena. Zbog toga Abdullah ibn Mubarek, čak što više poku, poku, o, smatrao pokuđenim da se naziva Bagdad Bagdadom, nego ga je trebalo nazivati Medinetu Selam, jer je Mensur sagradio Medinetu Selam u dolini Selama, tako se nazvala dolina između Tigrisa i Eufrata, i sagradio je onaj e, Medinetu Selam i tako ga je trebalo nazivati, a ne koristio riječ Bagdad upravo zbog tih loših značenja, Allah najbolje Tako da Allah Đerlešanu ima svoje imena, nijedno od njegovih imena nije šta Bog. Ljepote Bagdada, njegove ulice i ono sve što su, go, odnosno njegove građevine i ono sve što je nudio, pa kaže Yunus ibn Abdullala Sadafi, rekao mi je imam šafija. Jesi li, kaže, vidio Bagdad? Kaže, nisam. Kaže, ništa od Njalka nisi vidio. Ovo je posjetilo, jeste kad čuli za snježnicu? Snježnica kod Teočaka, između Sapne i Teočaka. To je onak se u ocima Snježničko jezero, Teočansko jezero. I neka davna, pradavna vremena, kad se autobus je tek ono pošlo da vozi, to je moglo biti 70-ih godina, 60-70-ih godina, i kaže neki čovjek, to mi pričala moja nena, ona je nena iz Teočak. I taj čovjek iz Snježnice odšao u Bijeljnu. I kad je vidio, Bijeljna je strašno lijepa, Bijeljna i Banja Luka su možda dva najljepša onaj grada, onaj što su ostali u okupaciji. I kaže, kad je došao u Bijeljnu, vratio se iz Bijeljne, pa zadnji dan je bio utorkom, i dan danas je utorkom i kad se vratio onaj izbiljni došu u Stjerska ljudi, nema dalje. Nema više svijeta, ono je kraj svijeta. Ja da vidite, kaže, kakve su im ulice, kakve su im putevi. Ja asfalta, asfalt, nije ja nego asfalt. Ja asfalta, ja zgrada, ja visine, ima i kad je počet pijes pratova. <laughs> Za njega je to bilo previše. <laughs> On to nije mogao da, da pojmi. Kaže imam Šafija, nis kaže vidio Dunjalog. Tako je za imama Šafije, kaže, kaže, odnosno prednose od njega, nisam, kaže, nis, nikad ušao u nijedan grad da nisam se smatrao musafirom. Kad sam došao u Bagdad, smatrao sam se, dakle, onda će se tu naseliti. On je ostao u Bagdadu, rahmehullahu, ta'ala. Dakle, to je jedan njegovih mezheba, ona iz Iraka. Neki su govorili, dakle, prenosi se da su govorili, čitav Dunjaluk je selo, Bagdad je grad ili oni kad kažu badije i hadar, badije je dakle ono misli se na zaostale dijelove, na izgrađene dijelove, hadar, dakle napredni dijelovi svijeta. Ibn Ali je kaže, nikada nisam vidio nikoga da bolje zna hadise kao što stanovnici Bagdada ili da znaju bolje pričati nego što stanovnici Bagdada. Ibn Mujahid kaže, vidio sam eh, Ebu Amr ibn Ala u snu, pa sam ga upitao šta je Allah uradio sa tobom. Kaže, pusti me onaj koji je živio u Bagdadu na sunnetu, odnosno sa sunnetom, sa ehl sunnetom od džematom, a umro je na tome, kaže, Allah ga i ženeta uveo u džennet. Tako dakle, on sanja da umrli mu govori, izišao sam iz ona dunjalučku dženeta u ahiretski dženet. Ebu Bekri ibn Ajaš kaže, Islam je u Bagdadu, Bagdad kaže lovi ljude, mami ljude u sebi, teško iz njega izaći, teško ga je napustiti onaj ko nije vidio Bagdad nije vidio Dunjaluk. Ebu Mavije kaže, Bagdad je kuća Dunjaluka i Ahireta. Neki su pr, onaj, govorili o ljepotama Islama, pa kažu ljepota Islama u petkom je u Bagdadu. Teravija je, ljepota Islama u Teraviji je u Meki, a ljepota Bajrama je u Tarsusu. Tarsus mjesto u Šam, grad u Šamu. Imam el-Hatib kaže ko bude, ko je prisutvo u džumi namazu u Medinatu Selam, gradu Selama, Allah subhanahu wa ta'ala će mu povećati ljubav prema islamu, odnosno položaj islama će njegovom srcu naći posebno mjesto. mjesto. Jer su šehovi govorili, naši kaže šehovi su govorili, dan džume u Bagdadu je kao bajram na drugim mjestima. Neki su također govorili za Bagdad, htio sam, odnosno uvijek sam bio u džami od Mensura, pa kada bi me potrefio neki posu, zadeslo nešto da spavam, kaže, onaj, negdje drugo, usnio bi u snu da mi neko kaže ostavio si namaz u džami Al-Medine, to jeste Medine Selam, a u njoj kaže svaki džume i klanja 70 evlija. Drugi, od drugih se prenosi, ovo sve predaje Ibn Ketir ovdje ne, navozi, ne navodi lanac. Kaže, htio sam se preseliti iz Bagdada na drugo mjesto, pa mi je došlo u snu. Kaže, znači ćeš preseliti se iz grada gdje 10.000 Allahovi evlija klanja u njemu. Također se prenosi ovaj, da je usniju dva meleka kako mu dolazi iz Bagdada, pa jedan kaže, o, dolazi u Bagdad, pa kaže jedan drugom, treba ovaj grad prevrnuti na glavački. Kaže, kako ću ga prevrnuti kad se u njemu svake noći 50.000, odnosno halalte, 5.000 hatmi proči onaj, dakle, jednoj noći. Rekao sam da je ove godine završena izgradnja e, Bagdada, to jeste Ibn Kathir kaže 146. godine. E, neki kažu da je to bilo 148. godine, Allah najbolji zna, ali je onaj, tačnije da je 146. godine. Mensur je sagradio palaču El Huld, palača vječnosti, misleći da će u njoj, kaže, vječno boraviti ili da ona će biti vječna, a ona, a kad je završio u palaču Hulda, on je preselio, spominjat on njegovu smrt. Ibn Jarir kaže, ove godine je Mansur smijenio Selama ibn Kutebu, onaj namisnika Abasri, postavio Mohameda ibn Sulejmana ibn Alija, jer je on napisao Sele, onaj, Selemi da poruši kuće svi onima koji su, svi oni koji su dali prisegu Ibrahim ibn Abdullah ibn Hasan, on se je pojavio, dakle pojavio se u onaj Medini, pa kaže kad nije tio postava njegovog amidža Muhameda ibn Sulejmana, pa je mu, onaj Muhammed ibn Sulejman e, činio fesat i nered, rušio kuće i ubijao ljude u Medini. Zatim je nastala 147. godina. Ove godine je Aštar Han Havarizmi sa svojom vojskom Turkmena napao na Jermeniju, ušli su kod mjesta Teflis, ubili su, kaže, mnogo muslimana, mnogo muslimana su zarobili iz Imija, to jeste ne muslimana koji su bili pod muslimanskom upravom. Tog dana je <clears throat> ubijen Harb ibn Abdullah al-Rwandi, onaj za kojeg se zna da je poveo uh, onaj vojske ili vojske u Bagdadu. Živio je u Mosulu sa 2000 buraca od Haridžija kaže njega iskoristio Mensur da ga pošalje u Jermeniju da se bori na strani muslimana a u vojsci je bio također Džibril ibn Jahja pa je Džibril onaj, bio pobeđen i ubijen je Harb rahmahullahu ta'ala Haridžija Zatim, ove godine je o, poginuo Abdullah ibn Ali Amidža Mensura. Kaže se da je uzeo šam od Beni Umeje, još dakle, na samom početku uspostavljanja basijske vlasti. Kada je umru, pozvao je ljude na prisegu njemu da se dadni hilafet, zatim je Mensur poslao je Muslim al-Harasanija, pa ga je Ebu Muslim onaj savladao. Zatim je onaj Abdullah pobjegao kod njegovog brata Sulejmana ibn Alija u Basru i sakrio se, odnosno krio se kod njega jedno vrijeme, onda kad se pojavio Mensur, došao Mensur na tron hilafeta, naredio je da se onaj zatvori u zatvor kaže, te godine kad je Mensur htio da ide na hađ, tražio od svoga Amidža Ise ibn Muse, kao predstavljenastavnika da onaj, e, bude Mensur predstavljenastavnik nakon Sefaha, pa je, kaže, prepusti njegov Amidža Abdullah ibn Ali i rekao mu, nemoj dopuštat, kaže, on je moj tvoj neprijatelj. Ubij ga, da niko, kaže, ne zna. Kaže, pa je Mensur otišao na hađ, a onda je pisao e, pisma pitajući ga onaj Isa, jesi li ga ubio, jesi li završio, jesi li ga mako i tako dalje. Pa su neki došli savjetovali Isu ibn Musu da ga ne ubija. Kaže, nemoj iskoristiti to protiv tebe, nemoj ga ubijati. Kad se vratio Mensur, Mensur je obznanio da ga je Isa ibn Musa ubio i onda uh, rekao da će Isa platiti svojom plavom kaže Isa, ja ga nisam ubio, dakle nije ga poslušao, ja ga kaže nisam ubio, evo njega ispred tebe, pa ga je kaže dove, onda je on se naljutio na Isu i Musu, a u javnosti je pokazao kao navodno zadovoljstvo sa njim što ga nije ubio. Zatim je nastala 148. godina. Ove godine Mensur poslao Homeda ibn Qahtabu da napadne na Turkmene, oni koji su već u prošloj godini ušli u Teflis, to jeste napale na, na Jermeniju. Te godine je Džafer ibn Džafer vodio hadžije, odnosno predvodio hadžije. i svi namjesnici koji su bili prethodnih godina, odnosno prethodne godine, on je ostavio ih na njihovim pozicijama. Ove godine je preselio Džafer ibn Muhameda Sadik. njemu se pripisuje knjiga Ihtilaž al-Alba, međutim ta knjiga Džafer ibn Muhammed Sidiq, odnosno Sadik je nije napisao. Ove godine je preselio Suleiman ibn Mihran al-Ameš, jedan, vama je poznate Ameš, dakle onaj ka, kao nadimak, Ameš dolazi od čega od? Od čega dolazi Ameš? Slepoće, jest. Bio je slijep u jedno oko. Bio je slabo slabovidan. Jedan šehova, odnosno poznati šehova, ona je hadisa, prenosan sa hadisa. Također Amr ibn Haris, Amr ibn Hošib, Zubedi, drugi znamenti, znamenti ličnosti. Zatim je nastala 149. godina, Ove godine je završena ograda oko Bagdada i Hendek, to jeste kanal oko Bagdada. Ove godine je ljetnju vojsku predvodio Abbas ibn Muhammed. Kad se govori o Saifi, odnosno ljetnim vojskama, misli se za napadom na Bizantijsko carstvo ono, ili ono što je ostalo od njega. Kad je ušao u Bizantiju, sa njim je bio i Husein ibn Khattab i Muhammed ibn Ešas. Muhammed ibn Ešas je umro na, putu, a ove godine iste je Muhammed ibn Ibrahim ibn Ali predvodio ljude na hađu, a Mensur mu je dao kao da bude namjesnik Mekije i Hidžaza. Zatim, 150. godina po Hidži, ove godine se pojavio čovjek u Kefri po imenu Estaziz, Estaz Sis, nemam pojma ni kako se izgovara, u Horasanu, pa je, kaže, zavladao Horasanom sa 300.000 vojnika, odnosno 300.000 oni koji su ga podržali, ubili su ili pobili su mnogo muslimana, savladali muslimanske vojske, zatim zarobili ono što je ostalo iza, njih, iza njiho žena i djece i njihovog dakle, roblja i njihovih imetaka. Zatim su e, u Horasanu širili e, nered, a onda je Mensur poslao Hazem ibn Huzeimu sa svojim sinom ibn Mehdijem da povedu vojske protiv njih. E, na njihovoj strani je bilo otprilike nekih 40.000 vojnika. Kaže pa su Hazim i ovaj, njegov sin Mehdi, Mehdi od Mensura, dakle, poveli vojske i približavali se Horasanu ne davajući, a pazite, 40.000 vojnika se ne primijeti. Kaže, davajući njima na znanje da će i napast ili da će ponovo htjeti ući u Horasan. Sve dok nisu na, došli na domak Horasana, pa su onda ušli u Horasan, ubili su 70.000 od ovih 300.000 i zarobili 14.000. Astazis je, kaže, pobjegao u brda, a onda je Hazim e, sa svojom vojskom upkolio ta brda i doveo one vojnike i dok je ova dozgu gledao sa brda, ubio jednog po jednog. Dakle, sve što je za vrijeme, koliko je bilo? 14.000. Ubio jednog po jednog. Kada je vidio ovaj ustaz Sis, da će on stradati, kaže, pristo je da onaj se, e, da ostali zarobljenike ne ubijaju. Kaže, pa ono što je bilo sa njim, koji spobjed brda, bilo je 30.000, nisu se smijeli suprostaviti, nego je ovaj, e, Ibn, odnosno Mehdi, darovao svakog vojnika sa dva, sa dva odijela i pustio ih. A ovoga ostaza Sisa, šta mu je radio? Jest. Odvojio ga od ramena. Ubili su ga upravo zbog toga što je onaj bio razlogom da se onaj Horasan otme od muslimana što je ubio toliko muslimana. Ove godine je preselio jedan od najzanamenitijih imama istorije islama, Ebu Hanife, Numan ibn Sabi, Tejmi, Meula, Kufi, Rahmehullah ta'ala, Fekih Iraka, jedan od imama Islama, od znamenti uglednika, jedan od ruknova u Leme, jedan od četvorce imama kojima se pripisuju mezhebi i on je bio prvi od imama koji je preselio. Doživio je vrijeme ashaba, vidio je, susreo se sa Enesom Ibn Malikom, a u nekim predajima stoji da je susreo sa šest, odnosno sedam ashaba. I na ovu temu šehe Alba, šeh Albani, rahmullah ta'ala, napisao jednu knjiž, knjigicu ili knjižicu, mala knjiga, brošura u kojoj je odgovorio, ja mislim da se on zove Arnaut, u Minhenu, hođa, koji ne zna imali šta sa islamom, odgovorio me na njegove laži koji iznio o Albaniju, šeha Albaniju, da je šeha Albani negativno imao mišljenje o Ebu Hanife. I on tamo spominje i kaže, ja sam u svojim dijelima naglasio da Ebu Hanife, jedan jedini imam od četvrci imama, imao direktni lanac sa ashabima, čak što više najviše je prenosio od Abdullaha ibn Mesuda. I spomenuo ostala imena. Između evo ovdje ovoga se spominje ovdje i onaj eh, Enes ibn Malik radijalahu anhu varla. Prenose od njega velik broj tabiina kao što je Hakem Hamad ibn Abi Sulejman, Selam ibn Kuhel, Amir Šabi i Krime Ata, Katade, Zuhari, i Nafija, Meula ibn Omer, Jahe ibn Sa'id, Al-Ansari, Ebu Ishaqe, Subeji. Također od njega prenose njegov sin Hamad, Ibrahim ibn Tahman, Ishaq ibn Jusuf al-Ezreq, Esad ibn Amr al-Qadi, Husein ibn Zijad al-Uluji, Hamza Zajad, Dawud al-Taji, Zufer, a Zufer je njegov najbrži učenika, Abdurezak, Ebu Naim, Mohamed ibn Hasan Šajbani, također jedan od njegovih učenika, bliski, Hašim Vakija. Vakija je ko bio? Ima, odnosno, halalte, šeha od koga? Šeha od imama Šafije. Ebu Jusuf al-Qadi, također jedan od njegovih ostrojica, njegov najistaknutiji učenika koji su bili, dakle, onaj, na njegovom vesebu, Zufer i Ebu Yusuf i Muhammed. Jaha ibn Mu'in kaže, bio je thika, to jeste povjerljiv, od povjerljivih i nikada se za njega nije moglo reći da je išta slagao. Ibn Hubeir ga je bičevao zbog kadiluka jer je odbio da bude kadija. Jahja ibn Said kaže da je odabirao njegove fetve i Jahja je govorio ona, ako odaberimo njegove fetve nećemo slagati na Allaha. Nikad, kaže, nisam čuo ljepše stavove nego što imao Ebu Hanife. Uzeli smo od njega većinu njegovih stavova. Abdullah ibn Mubar kaže da Allah nije pomogao meni sa Ebu Hanifom i Sufjanom Theurijem. Ja bio kao i obični ljudi, ne bi nikad ništa u životu naučio. Imam Šafija kaže vidio sam kaže čovjeka kad bi ti rekao za ovaj stup onaj ubijedio bi te ubijedio bi te sa svojim dokazima da je ovaj stup od zlata iako je od kamena imam šafija kaže kogod bude tražio fik to jeste islamsko pravo on će ići tragovima Ebu Hanife, jednostavno Ebu Hanife je uspostavio osnove usul fiha. Ko bude htio, kaže, da uči siru, on će biti, tražit će, onaj, iće stopama Muhameda ibn Ishaqa, a vi znate da Hišam prenosi od onaj, Muhameda ibn Ishaqa i da se Hišam, odnosno ibn Hišamova sira, tu je stvar sira od Muhameda ibn Ishaqa. Onaj ko bude htio tražiti hadis, iće stopama imama Malika. Ko bude htio tražiti tefsir, učiti tefsir, iće stopama a, onoga Muqatila ibn Sulejmana. Abdullah ibn Dawud al-Hurej Tajbi kaže ljudi trebaju da dove, da uče dove u svojim namazima za Ebu Hanifu zbog njegovog hifsa, odnosno zbog toga što je sačuvao fik i sunnete, ona ih preniju na najljepši način. Sufjane Seuri ibn Bubare kaže, Ebu Hanife je bio najučeniji čovjek na Dunjalku svoga vremena. Ebu Neim kaže, bio je osoba koja je temeljto pretresala mesele. Čak što više, Ebu Hanife i njegovi učenici su prvi koji su u islamu uh, uveli nešto što se zove fihul iftiradi. Dakle, pretpostavke. Niko do tad nije raspravljao ništa o islamu, nego on. Čak što više, ja sam davno čitao ima Nelvair od Ibnu Džejma, Ebu Hanifi, spominje se nekoliko mesela i ona mesela koja me i dan danas ostala mi je u glavi, jeste mesela da li je dozvoljeno čovjeku da obavlja namaz sa kesom nečisti. Dakle, urina ili izmeta. U vrijeme Hanife nije bilo onoga, možete reći, kako se zove ono? Ne, ne dren, nego katetar. Nije bilo katetra. Ali evo Hanife, o tom su raspravljali. To pa je došlo kasnije vrijeme, unaz, halalte, kasnije nekoliko stotina godina, pa se to desilo, mesela koji su već davno rešavali. rešavali. Meki ibn Ibrahim kaže, bio je najučeniji čovjek na Dunjaluku. Hatib sa svojim senedom prenosio desta Ibn Amra da je Hanife klanjao svaku noć. Učio je Kur'an svake noći, klanjao je do te mjere da su se onaj komšije smilovali. On bilo im je žao onaj koliko uh, ibadati. 40 godina je klanjao sabah sa jacijskim eh, onaj, abdestom. Na jednom mjestu, odnosno na mjestu kada je preselio, proučio je 70.000 hatmi. E, umro je u mjesecu Ređepu ove godine, to je 150. godine. Ima i drugi predaja gdje se kaže da je umro 151. godine, 153. međutim ispravno je da je umro 150. E, godine Rahmehullahu Ta'ala. Kaže Ibn Ketir rođen je 80. godine, a umro je kada je napunio 80 halalte, onaj, 150. kada je napunio 80 godina. Dženazom, dženazom se u Bagdadu klanjala šest puta zbog gušve i dan danas njegov kabur u Bagdadu. Zatim je nastala 151. godina. Ove godine je Mensur smijenio Amra ibn Hafsa u Sindu, postavio Hišama ibn Amra Taglabija. Razlog tome je što je eh, Muhammed ibn Abdullah ibn Hasan kad se pojavio sa svojim sinom Abdullahom pod imenom Eštar, sa njim je bila jedna skupina koju je on poslao e, nekoliko konja sa poklonima. I to Amr ibn Hafsu dok je bio u Sindu, pa je on, kaže, prihvatio. Zatim ga je pozvao ono na čemu je on bio, pa je onaj, to jest Muhammed Abdullah ibn Hasan, u tajnost, pa je se, kaže, odazvao obuku je odjenuo je bijelu odjeću. Kad je Medina, kaže, prešla u njihove ruke, oni su tražili halala od Abdullah ibn Muhammeda, Ona, pa je Abdullah rekao njemu, on su rekao on Abdullah, ja se kaj bojim za sebe, ja ću te, kaže, poslati jednom kralju, od mušika, dakle vladar mušički kralj koji e, je volio Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad ti kaže da ti izlozi Hasana i Alije, on će njemu će se njemu će kaže biti drago, on će te počastiti, pružit će ti sigurnost kod sebe. Tako je bilo. Onda kad je Mensur e, saznao korio je Omera ibn Hafsa, namjesnika Sinda, i rekao jednog, jednom od tih ljudi od Omera ibn Hafsa, njegov e, savjetnika, je pusti me da odim ja kod Džafera, da se ja izvinem u tvoje ime. Ako me ubije, ja se kaj žrtvujem za tebe, ako me oprosti, kaj bit će dobro i tebi svima nama. Kaže, kad je došao pred Mensura, Mensur je odmah rekao što je došao kada se izvinem za Omera ibn Hafsa zbog toga što je uzeo hedije i što je sačuvao Muhammeda ibn Abdullah, odnosno Abdullah ibn Muhammeda. Kaže, ubijte ga zbog toga što je došao da se izvine. A onda je e, naredio da se on traži, odnosno Abdullah ibn Muhammeda se traži da se nađi pa je Abdullah u tim pohodima, u tim potrebama kad su muslimanske vojske došle kod ovoga, e, ne spominje od njegovo ime, do ovoga, do, ovoga, do ovoga kralja, kaže našli su ga i došlo je do bitke između Mensurove vojske i ubijen je Abdullah ibn Muhammed, ali ga nisu našli među mrtvima, nisu ga mogli prepoznati jer je bilo puno kasapljenja. A onda je kaj Mensur naredio da se ovaj kralj i on zarobi i on ubije, da se odzme njegova država, da se poruša, da se porobi sve ono zbog toga što je on dao onaj, e, sigurnost Abdullah ibn Muhammedu. Ove godine, 151. godine Mensur naredio da se izgradi grad Rasafa i to da bude poklon njegovom sinu Mehdiju. Nakon što je se vratio iz Horasana, sagrađen Rasafa istočno od Bagdada, također Rasafa ima svoje zidne, svoje, svoje hendek, odnosno veliki kanal okolo iskopan. Zatim tržnice, parkove, a onda je naredio da se rijeka Mehdi, zvana rijeka Mehdi, provede kroz Rasafu. Također, ove godine 151. Mensur obnovio svoju prisegu sebi, zatim svome sinu Mehdiju, zatim Isi ibn Musi, nakon njih e, dvojice. Onda se kaže Miri i ona svita posebna koja je bila njima bliska dolazili, davali prisegu, ljubili su ruku od Mensura, ljubili su ruku od Mehdija, a samo bi dotakli, odnosno rukovali se sa ovaj, e, kako se zove, Isom ibn Musom, a nikoga, nikom ruku nije ljubio. Vahdi kaže, Ove godine je Mensur postaje Mojina ibn Zajda u Sađastanu. Hadž je predvodio Muhammed ibn Ibrahim ibn Muhammed ibn Ali. Ove godine je preselio Hanzala ibn Abi Sufjan i Abdullah ibn On, Muhammed ibn Ishaq ibn Jesar. Zatim je nastala 152. godina. Ove godine nije se ništa plahom puno dešavalo. Između ostalo on kaže Mensur je smijenio namjesnika Egipta Jezida ibn Hatima, postavio Muhammeda ibn Sejida. Zatim je poslao namjesnika Afrike E, poslao namjesnik u Afrike zbog toga što je već odbio poslušnost, naređeno je onima izaslanicima da ga svrgnu u pravom smislu i da mu onaj oduzmu i život. Zatim je nastala 153. godina. 153. godine se Mensur naljutio na svoga pisara Ebu Ayuba Muranija. E, zatvorio ga je u zatvor i njega i njegovog brata Haleda, a njih su bila četvorca Sejid, Mesud, Muhaled i Muhammed, su imali četvorcu braći, i traži od njih i metke. Razlog tome je, kaže Ibn Asakir, u, u, u onaj, u u biografiji Ebu Džafar mensura kaže kad je Ebu Džafar mensur bio momak, bio je strašno siromašan, kaže pa je prolazio nekim onaj e, naseljima i gradovima i onda je ubijedio jednu ženu da se uda za njega. Kad se udala za njega, on je rekao, rod ćeš dijete od čovjeka i koji će biti halifa. Dakle, čovjek će, tvoj čovjek, otac ovoga, to jest, govori za sebe, otac ovoga djeta, bit će halifa, a i on će biti halifa. Kaže Ibn Kathir i dao je jedan papir. Ovdje kaže hirka, dakle, ne neš, nešto od kanne, pa je napisano tu tkanu to što je rekao obećao. I ona je to čuvala, sve dok nije došla, ona je vladavina uh, Sefaha, kaže pa su tražili među Sefahom, nisu ga našli, a onda se, kad se pojavio Mensur, uh, ovaj njegov sin je došao u Bagdad, pa se pomiješao sa ostalim pisanima, oni koji su pisali pisma ili što su već prepisivali po naredbi halife. Kaže pa se svidio, Ibn Kathir kaže, svidio se Ebu Ejubel Mouraniju, jer je on bio namjesnik, odnosno zadužen za divan. Divan, to jeste povjerenik, tajnik, sekretar za Mensura. Nakon što je zadobio njegove simpatije, on ga je, Ebu Ejub ga je odveo, ga maloga, odveo ga je kod Ebu Džafar Mensura. Kaže pa ga Ebu Džafar Mensur gledao, gledao, gledao, gledao i on ga pita, kaže, hodi vam, svi izađite. Kako se zoveš? Kaže Džafar. A on je rekao njegove mater da mu nadi ime Džafar. Kaže, odakle si? Šuti. Kako si, ko ti je mati? Šuti. Kad je Ebu Džafar Mensur rekao, moraš mi sviđati sve detalje, kaže on, moja mat mi je rekla to, to, to, to i dala mi ovu krpu. I on ga zagleda, kaj ti si moj sin. I on ga se sjetio. I on kaže, evo ti pratnja, evo ti pare, idi po svoju majku, dovedi je u Bagdad. Ebu Ejub al-Murjani pomislio kad je on izašao, šta su on to tajno pričao, šta ste pričali, nismo, tajno, nismo ništa, nijem ti ništa priznati. Ebu Ejub pomisli da je on otkrio neke tajne koje se tiču Ebu Ejuba. Kaže, Ebu Ejub pošalje čovjeka za stanika, kaže, spriječi ga da dođe tamo gdje je otišao po svoju majku, odnosno, spriječi ga tamo gdje je krenuo. Pa ga je ovaj sustigu udavio i bacio ga u bunar. I kad je Ebu Džafel Mansur saznao, on zatvori Ebu Ejuba i naredi Ebu Ejub i njegove braći i onoga uh, eh, Muhaleda što ga je zatvorio, Muhaleda, Ebu Ejuba i ostalo braću, bilo je ukupno pet, oni još četvrca braći, naredi im da sve što imaju od imeta kada mu dadnu. Ebu kao šta? Kao otkupnina. Otkupnina za dijete što su ubili. Ali kad je Ebu Ejub došao do tog pisma, on se pokaju. On je vidio o čemu se radi da je samo šta? Onaj, imao loše mišljenje, ništa više. Kaže, pa kad im je sve odzeo, <clears throat> Ebu, odnosno, Ebu Rafael Mansur ga je patio do ga nije ubio I kad god bi se kaže sjetio, rekao je, ubio je kaj mog miljenika, ona, i bilo mu je, tiško mu je padalo to kako, na koji način izgubio sina. Ove godine su se e, pojavile ponovo Haridžije. Koliko ima još dojaci? Nešto previše veselo. Pojavile se Hadžirije, Haridžije u Saferiji i još nekim dijelovima Sjeverne Afrike otprilike ih se sakupilo 300.000. Vi znate šta znači kad se pojavi 100 haridžija, jel 300 haridžija, ali ovaj put je bilo i 300.000. Među pješacima i među konjanicima predvodio je Ebu Hatim el-Mat i Ebu Abad, dakle e, Ebu Hatim al-Mat i Ebu Abad i sa njima se udružio Ebu Kure al-Safari sa još 40.000, dakle 340.000 ukupno. Pa su ubili namjesnika Afriki, pobjedili su njegove vojske, mnogo su od njih pobili, a namjesnik Afrike bio Omer ibn Osman ibn Abi Sofre, prethodni namjesnik Sinda. Zatim su, kažem, Haridžije pobili mnogo od toga i učinili su nered na sjeveru Afriki, čak što više nisu isporabljavali žene i djecu, nego su ih ubi, ubijali. Ove godine je ljetnje vojske na Bizantiju poveo Ma'juf ibn Jahe al-Hadžuri. Na tom svom pohodu je zarobio, kaže, mnogo ljudi, čak što više u jednom pohodu je zarobio 6000 ljudi i mnogo imetka. Zatim je nastala 154. godina, Ove godine Mensur došao u Šam, posjetio je Betul Magdis, spremio da Ibn Hatima sa 50.000 i poslao ga na Afriku da napadne na Haridžije. Zatim na ovu vojsku, ovo nikako nije bilo jasno, ali morat se složiti da promijenimo ovu ona informaciju u istoriji. Kaže, na ovu vojsku je potrošio 36.000 dirhema. Dakle, ako je bilo njih 50.000, 36.000 dirhema, znači niko nije dobio ni dirhema, što je nelogično, jer mogu je potrošiti 36 miliona, a nikako 36.000. 306.000 je malo. Zatim su, kaže, zatim je vojsku na Bizantiju poveo Zufar ibn Asim ibn Hilali, a na hađi predvodio muslimane Muhammed ibn Ibrahim, namjesnik ovih dijelova kao su bili i prije. Ove godine je preselio Ešas Atamija. Ešas Ibn Džubeir Ebu Ala, Ebu Isak al-Medeni, kaže se za njega da je bio Ebu Humejde. On je poznat bio, kako što mi rekli, po probalama. Dakle, volio se šalt, a i sam poslije bio šaljiv žija. Kaže, jednom prilikom je sjedio i prenosio hadise. I kaže, prenosi se od ikrima od Ibn Abbas da je Allah, poslani sallallahu alaihi sallam rekao, onaj ko učini dvije stvari ući u dženet, pa je stavu. Pa ga ovaj pitaš, što šutiš? Kaže, ikrim zaboravio jedna, ja zaboravio drugu. Kaže, jednog dana se djeca izigravala sa njim smijavala, sve što su dobacivali. A on kaže, eno tamo razbija i lupaju orahe. I kad je djeca ošla, odokaj ja sad ima možda kad je baš neko lupa orahe. <laughs> Rahmehullahu ta'ala. Kad se ga pitali, zašto non stop čistiš kuću, javliju, meteš svoj sokal, kaže, nema ni jedne mlade u Medini A da nisam kaj pomislio da će se za mene udati. Svaka djevojka koja bi bila spremna za udaj, kaj mislio da se udati za mene. Kaže, pa nisam kaj htio propustiti jednu priliku, a nije se uredio, rekao Allah ta'ala. E, također, Ebu Amr ibn Ala, jedan od imama Karija, njegovo ime ona je bilo Rejan, a kaže se da mu je ispravno ime Ebu, Ebu Amr ibn Ala. Ibn Amar ibn Urijan ibn Abdullah ibn Hussein Tejmi el-Mazini el-Basri govori se za njegov lanac, njegove familije mnogo onaj e, drugačiji. Kaže za njega da je bio najučeniji čovjek što se tiče fika, fika arapske gramatike i poznavanja kirajeta. Koji vam je kirajet noća sučio hođa? Vršil kalon. Vrš. Kaže, bio je jedan od velikih istaknutih ali, alima, ima za njega se kaže da mu je kuća bila ispunjena od e, govora, odnosno izreka Arapa, toliko je pisao izreke Arapa. Zatim je, kaže, došao navodno te obe od toga pa je sve spalio pa se pokaju. Ponovo se pokaju pa je ponovo zapisao samo onoga što se sjetio. Dakle, izgubio je mnogo šta od tih predaja. Zatim, 155. godina, još malo pa ćemo mi završiti. Zatim je nastala 155. godina, ove godine jezid Hatib ušao u, u, e, u sjever Afrike, zatim je e, pobijedio ono što je bilo od Haridžija, pobio njihove vođe, zatim porobio nekoliko od njihovih predvodnika, promijenio je stanje iz nesigurnosti u sigurnost i spast, iz poniženja u počast ili počastio muslimane i svi oni koji su bili onaj izginuli tada između njima se najviše istakao Ebu Hatim i Ebu Abad dvojica Haridžija. Ove godine je Mensur odredio da sagradi grad Rafika, poznati grad, e, na način kao što je sagradio onaj Bagdad, naredio se sagradi okolni onaj kule, odnosno zidine i e, kanale, isto kao što je bilo i u Kufi. Ove godine je ljetnje vojske poveo jezid ibne u Sede Selemi, pa je bizantijski kralj tražio od Mensura da napišu primjere da ne dođe da, da ne, ne bilo bitaka da se dolazi do bitaka i da mu dadne onaj e, džiziju. Ove godine je preselio Hamad Ravije, Ibn Abi Lejla, Mejsere, kaže se za njega Sabur, Ibn Mubarak, Ibn Bejde, Dejlemi, al Kufi, Meula od Bekira, Ibn Zejda, El Hajle, Ataja. Bio jedan, kaže, od istaknuti Arapa, koji su bilježili, pamtili i prenosili vijesti Habere i pisao istoriju i pisao onaj, poeziju Arapa i posvećivao se arapskom jeziku. Dobio ime Ravija zbog toga što je znao mnogo onaj, pjesama, odnosno proze i poezije. Kada je čuo za njega veli dibni jezi, dibni Abdul Melik, Emirul Muminin, tra, zatražio njega da mu nešto spjeva, kaže, pa je spjevo 19 velikih kasida, a, po muadžem, muadžem, el vasit, il muadžem, el arab i tako dalje su riječnici dakle izabroje najteži način kako da mu spjeva nešto od poezije. Kaže, svaka od tih kasija, 19 devetnijska imala je stotinu strofa. Zvao se pjesnik pjesnika od Arapa i govorio je za sebe da niko neće ništa ona ispjevati, da neće on spjevati bolje i tačniji od njega, pa makar bile njegove pjesme. Sad zamislite, uvijek kaže, ja pjevam bolje od Halda. Kaže se za, da ga je Hišam ibn Abdul Melik pozvao u Irak, dok je bio njegov namjesnik Jusuf ibn Omer, kada je ušao tamo, onaj, kod njega u, u takozvanu kuću Kaura, koja je bila od mermera i od zlata, pa mu je spjevao neke pjesme, on kaže, reci šta hoćeš. Kaže, hoću da im dadneš, a imao je kraj sebe dvije lijepe sluškinje, kaže, hoću, odnosno ne, robkinje. Hoću jedno te dvije robkinje da im dadneš, kaže, oba dvije i ono što je na njima, zato što si dao mu stotinu hiljada dirhema nakon. Kaže Ibn Kathir, Halifa je bio Velid ibn Zej, eh, jezid, jer se za njega prenosi da je zajedno sa njim pio vino. Hišam nikad nije pio i njegov namjesnik eh, nije bio Jusuf ibn Omer, neko je bio Halid ibn Abdullah el-Kusari. Allah najbolje zna. Ove godine je ubijen Hamad Ajred zbog herezije, to je odmetništva, a Hamad, on se zvao Hamad ibn Omer ibn Jusuf ibn Kulejb el-Kufi, kaže se za njega da je bio vlasti, mevla od Sevada, bio je pjesnik, a zbog svog pjesništva i je otpao od islama. Doživio je dvije države, Emevijskoj i Abasijskoj, živio dvije, dvije vladavine u Emevijskoj i Abasijskoj, a nije došao do, nije se istakao do sve do vremena Beni Abasa. Između njega i Bešara ibn Burde je bilo mnogo svađe kroz pjesme, a oba dvojica su ubijeni zbog istog razloga i oba dvojica su bili zakopani u isti kabur. Dakle, kabur je bio iskopan za njih dvojicu. Wasallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala Muhammad jazakumul khairan jaza. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي